la nuna economica paradigmo crisi Ciu estas alternativo al capitalismo? Post pli ol du centiaroi ec de ciam Adam Smith scisis la principoin de la libera mercato, cai tri post la ora periodo de la nov liberisma capitalismo, Shainas che gi trovigas nun en sen espera situazio. Viglai publicai discutoi, secve de i foie tumultai protestoi, montras che ne nur en la Europa i landoi, sed ec en la cefa forticajo de la libera economio, circuladas ne contentigio pritiu ci sistemo, quiu gis antau mal multe da tempo, giuis tutte ne pridiscuteblan prestigian staton. Oni facte ne tion povas malconsenti pri la superezzo de libera mercat economio compare cun aliai economicai paradigmoi. La disfalo de la sovetia blocco en la pasinta iarcento cae la malbona situatio de la malmulta ilandoi ancora uligitai alla marxisma ideologio, clare substrecas la avantagioin de la capitalisma sistemo. La liber mercata ilandoi estas pli ricai, iliai civitanoi giuas plian bonfarton cae stabilezzon, cae ilia economia evoluo estis pli rapida. Tamen, la oftai economiae crisoi de la lasta iardeco, cune cun la datumoi, montrantai che la fructoi de tiu evoluo atingas nur celca in tavoloin de la sozio, vecigas grava in demandoin cae malagrablan sensazion che la sistemo ne funzias chi el devintus funzii. La vigla i criticoi cae la massa sozia protesto contra la nuna sistemo nascas ce multai socialistoi convincon pri proxima cae definitiva forpasso de capitalismo. Pli reala aliro montras tamen che facte ne existas alternativo alla nuna sistemo. La libera mercato ancora o la plei signifa stimulo por entreprenado cae economia evoluo. Tio estas la plei justa ir voio al evoluo cae bonfarto. Sed La antau supposo pri automata justa dispartigio de ricezzo, quiu trovigas ie la baso de la sistemo mem, montrigis erara, cae ciam pli vastigianta sozia malegalezzo, indicas fiascon en la effectivigado de la sistemo. Quelcai factoroi respondezas pri tiu ci fiasco, sed la plei grava estis devio dis de la cefa celo del liber mercata capitalisma metodo. Gi devintus stimuli entreprenadon cae laboron, basiginte sur supposo che persona intereso conducas al intereso de la tuta economio. Juste tiu ci spirito transformi su sonon el lando de emigrantoi en mondan economian potenzon. Sed, post cent iaroi de economia conducado, shainas nun che farado de mono el mono anstatauis entreprenadon, productadon cae industrion tiu ci tendenzo cae la reguligai autoritatoi, ciui suspecte fiascis fronte de la shangigiantai condicioi, permessis alla finanza sistemo sclavigi la usonan economion, cae neglectigi la realan economion. Tia proceso ancau causis la concentradon de capitaloi en la manoi de ege limigita nombro da plutocratoi, i prifinanza i manipuladoi. Lau la protesta movado occupi Wall Street, temas pri nur 1% da usonae civitanoi. se de tio, la economio cesis efike funccii, cae enfaladis en recession. Quancam la nov liberisma capitalismo clare montris siain malperfectajoin cae pecoin, gi shainas ancorau la sola cae plei bona economica paradigmo. Gi estas devigita gis funde sin examenit cae ne prefari celcaen radicalaen correctoen. La monda criso balda u testos tiaen ne malhaveblaen adaptigioen, cae modelos la conduton de la monda economio dum la restanta parto de nia iarcento.